Egun hon entzule eta ongi etorri berrion saiora berriozar irratira. amabost ditu, aste azkena da, hortzi graduko temperatura dagola ikusi dugu, dena den giro epela izanen dugu gaur beroa, izugarrizko beroa, atzo bezala, eta badirudi biharko okertuko dela zertxo bait eta freskatuko duela. Berrion saioa duzue hau Berriozar irratian badakizue duela gutxi hasi zela hemen ibilbide berria Berriozar irratian eta hemen albistegiak egiten ditugula astelen asteazken eta ostiraletan astelen eta ostiraletan erderaz asteazkenetan euskeraz. Bertako albisteak biltzen ditugu hemen, berrion saioan, eta horretaz gain, hemengo jendearekin, berriozarko jendearekin, hitz egiten dugu, elkarrizketak egiten ditugu, zuen eh, saioa da, hau, berrion saioa, eta gogoratu, eguzki plaza.net webgunean, hau, osorik entzuteko aukera izanen duzuela, gaur, arratsaldean bertan. Gure asmoa da zuek ere zuen irratsaioak egitea, zuek ere parte hartzea badakizue, joan den asteburuan egin genuen hemen ikastaro bat, irratigintza ikastaroa, jende askok parte hartu zuen, arrakastatsua izan zen, eta badirudi jendea animatuko dela, eta hemendik gutxira irailetik aurrera ja berriz martxan jartzen dugunean, berriozar irratia, ba, hortxe gauza pila bat izanen dugula, saio berri pila bat izanen dugula. bitartean badakizue hemen eginen ditugula albistegi hauek astelen asteazken eta ostiraletan gero udan atxeden alditxo bat hartuko dugu irailan berri berriz indarturik bueltatzeko. gaurko berri on saioan denetarik izanen dugu bertako albisteak aipatzeaz gain gonbidatu batzuk izanen ditugu hemen estudio honetan Berriozar Irratiko estudio honetan Lantxotegi elkarteko bikide izanen ditugu, haien proiektuen berri ematera, gainera proiektu hauetan izena emateko zabali dago, haiek emanen digute informazio guzti guzia. Horretaz gain, Ainara Kiteria ere etorriko da onaino, berriozar udaleko kultur arloko langilea da, eta berak hainbat deialdi kulturalen berri emanen digu. Berriozarko musika eskolako zuzendaria ere izanen dugu gurekin Fermin Goñi. Hogeita bosgarren urte hurrena ospatzen ari dira, gaur kontzertu handia izanen dute mendialdea ikastetxean, eta horretaz eta gauza gehiagota hitz eginen dugu berare, berarekin Fermin Goñirekin. tristeak aipatzen hasiko gara, atzerritik datozkigunen artean bat aukeratu dugu, ondamendia Japonian horren inguruko informazioa kalte ordainak ordaintzen laguntzeko plana onartu baitu gobernuak, argindarraren prezioa igo ez dezaten baldintzak jaso ditu planean. Laguntza zenbatekoa izanen den ez dute jakinarazi, ez da epeak ere, baina parlamentura lehenbailen eraman nahi dute. Euskal Herriko albisteen artean prezioak igo egin dira maiatzean Nafarroan eta jeitsi egin dira Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian mantendu egin ziren, baina urte betean iazko maiatzetik euneko irukakotx bost garestitu dira prezioak bi lurralde hoietan. Batipat, jantzia eta oinetakoak garestitu dira Nafarroan, iguera horrekin euneko bat kakots irukoa da urte hasieratik KPIaren iguera. Iazko maiatzetik euneko iru kakots irukoa. Urte betean garestitze handiena izan duten gaiak alkoldun edariak eta tabakoa, etxe bizitza eta garraioak dira. Urrengo asteetan mobilizazioak izanen dira Euskal Herria libre eta legala lelopean. Arantza Fernandez de Garaialde, Sabino Kuadra, Martxelo Otamendi, Jesus Uzkudun, Jolanda Jubeto, Jon Gurutz Olaskoaga, Paco Letamendia, Jonathan Martinez, Aitzi Berblanko, Mikel Izagirre, Iratxe Urizarredota, Laura Mintegi deituta, ekainean eta guztailan mobilizazioak izanen dira, Euskal Herria libre eta legala eskubide guztiak guztionzat lelopean. Bilbon egin zuten agerraldia atzo arratsaldean. mobilizazio hauen inguruan erran Aurore Martin batasuneko kidearen aurkako euroagindu eskaera, batera gune hauziko epaiketa eta gazteen kontrako erasoak uztailan oraso aldeko hainbat gazte epaituko dituzte kasu, babake prozesu atre batzeko eraso gisa jo dituzte eta aurre egiteko mobilizazioen beharra azpimarratu dute. Bestalde, emakumeak jaietan parte hartzera deitu ditu bilgune feministak. Iruñeko Sanferminetan emakumeok plazara proiektua indartuko dute eta peinekin batera eraso sexistak salatzeko telefono zenbakia aurten ere izanen da. Jaietan gizonezkoen eta emakumezkoen arteko parekotasuna aldarrikatu du bilgune feministak. Jaiak bizitzaren erdigunea direla esan du saioa iraola Euskal Herriko bilgune feministako kideak, baina jaietako protagonistak gizonak direla salatu du. Gizartearen ordena erreproduzitzen dela nabarmendu du emakumearen zapalkuntza eta diskriminazioa areagotuz. Nafarroako kontuetan zentraturik PSNek UPNren eskuetan utzi du parlamentuko presidentetza. UPNek eta PSNek hitzartu dute legebiltzarreko maiko bost karguetatik iru euren artean banatzea. Gaur amaiketan, goizeko amaiketan, zortzigarren legealdia hasiko da Nafarrako parlamentuan osoko bilkura hasi baino ordu batzuk lehenago UPNek eta PSNek itzartu dute parlamentuko maiko bost karguetatik hiru euren artean banatzea. Hala, akordi horren arabera, parlamentuko presidentetza UPNren eskuetan egonen da, UPNek ez du oraindik argitu nor aurkeztuko den presidente izateko. PSNeko arbidez aditzera eman du Maiko lehen presidente orde kargurako Samuel Karo aurkeztuko duela eta lehen idazkari nagusi kargurako Maite Esporrin. Bi bozketa hoietan UPNek PSNeko bi hautagai hoien alde eginez gero Nabairen eta Bilduren artean bana ditzakete bigarren presidente orde eta bigarren idazkari karguak. Horregatik, Pepeko Santiago Zerberak Twitter bidez salatu du akordioak Peperi betoa jarri nahi diola, ala ere ezusteak eman daitezke gaur bertan. Eta berriozarren berriz, nabai 2000 eta maika koalizioko Xavier Lasa izanen da datozen lau urteetan ere berriozarko alkatea. Bilduren babesari esker lortu du alkatetza lau zinegotzi lortu zituen nabaik maiatzeko autoeskundetan, bilduk lortu zituen hiru zinegotziekin zazpi zinegotzien gehiengoa lortu dute. Joan den larun batean egin zuten udal batza berria osatzeko bilkura, aipatu bezala nabai eta bilduko zinegotziek Xavier Lasaren aldeko botoa eman zuten. PSN-eko bik, UPN-eko bik, izkerda ezkerrakoak eta pp euren buruari eman zioten botoa. Berriozarko alkateak Euskal Herria irratian egindako adierazpen batzuk hartu ditugu, lasaren arabera, bilduren babes honek helduden legealdiaren lana erraztuko du. Ematen segurtasun asko zandiagoa, ba, udal kontuak aurrera aterate. Horain arte da, pues, eh, kontu gehienak aurrera atera ditugula, eta segurazki aterako genituzkela baina lan egiteko tenorean beti da zerme bat eh, jakitea baduzula atzean boto eta plantien gauzak zerraztasun gehiagorekin planteatu daitezkela. Aurreko legealdian PSNek eta UPNek egindako oposizioak kritikatu zuen lasak jasandako zentsura mozioek udal taldearen lana izugarri oztopatu baitute no, oposizio taldeek, batez ere upenek eta pesenek, beti erabilitzan dute pasaden laurtetan mehatxu hori. Eta egia da, pues, azken e, lana da balio duena, eta eta lan egiten baduzu, pues, gauza karrera teratzen dira. Baina, distraitzeko eta eta indarrak beste tokietan galtzeko, pues, askotan pues, elementu, elementu importante bada da beti hori e, indefinizio hori. Orain hori e, gainditu da, eta oso gobernu segurua da atorren la urteotan eta bueno pues egiteko pues errastasun gehiagorekin bai heldu den udalaren egonkortasuna azpimarratu zuen alkateak hortaz hemendik aurrera herritarren parte hartzea bermatzea hirigintza eredu berri bat sustatzea eta krisiaren aurrean neurriak bultzatzea izanen dira berriozarko udal taldearen ardatz nagusiak e, herri parte hartzeari uste du formula berriak behar direla, e, orain eredua nahiko gaindituta dago, eta jendeak eskatzen du parte hartzeko bide berriak. Horretan, bueno, pues, e, irudimena eta sormena erabili behar dugu, e, herri batzarrak, e, batzorde irekiak, eta, bueno, pues, herriak zen, bada, bada ez dela e, instituzio urrun bat, baizik, haiek e, dituzten erabakiak ere islada izaten dutela, E, herriaren funtzionamenduan. Gero, gazteriari e, kasu berezia eman behar diegu, e, pues, irigintza sistema e, eta planteatu behar eraikuntza handietan, baizik eta e, iri jasangarri ereduetan, eta, bueno, elkarbizitza soziala lentasuna ematen, eta iria pentsatu elkarbizitzarako, eta ez baldintzatu elkarbizitza eraikuntza handia, eta beste interesen araberan funtzionatzen direnak. Mm, gaur egun e, krisi garaian bizi garenez, badaude e, dauden e, auzokide asko, badago gaizki pasatzen duen jende asko eta udalak hartu behar du ah, ordura berezi bat e, baliabideak emateko. Xavier Lasaren hitzak Euskal Herria Irratian errandako hitzak eh, ziren eta orain jarraituko dugu asteburuari begira jarrita joan den larun batean bai osatu zen Berriozarko udalbatza berria eta bestelako kontuak ere izan ziren hemen Berriozar inguruan errate baterako Mendialdea Guraso elkarteak bere festa ospatu zuen larun batean Larun batean horre eh, mendialdea eta mendialdea bigarren hezkuntza guraso elkarteek ikasturteko amaiera. Ospatu zuten jarduerak goizeko amaiketan hasi ziren eta pixkanaka pixkanaka ikasle eta gurasoak bizka gaine plazaren inguruan elkartu ziren. Goizean aurrendako tailer batzuk izan ziren, baita batuka da ikastaroa, eta rokodromoa ere egunaren zehar. Eskolatik zein institutotik joaten diren ikaslei agurra eman, eta aurrengo ikasturtearen de ereduko zentro berriari ongi etorria eman eta gero bazkariari hasiera eman zioten. Arratsaldean akari musika taldeak giroa alaitu zuen, festari amaiera ona jarriz. bat iparraldeko joku torneoaren bigarren jardunaldia. Joan den igandean iparraldeko joku torneoaren bigarren jardunaldi hori jokatu zen berruetan. Han izan ziren hemengo kirolariak ere, saikapenak beko taulan hemen azaltzen dira. Hemen daude saikapen guztiak dena den luzeak direnez ez ditugu hemen aipatuko erran eguzkiplaza.net webgunean den dena daukazuela informazio guzti guztia zenbat modalitate izan ziren horro lokotx biltzea, ingude altxatzea, harri jasotzea, lastoa, sakulariak, txingak, modalitate hoiek guztiak gogoratu iparraldeko joku torneo honetan hiru jardunaldi. Jokatuko direla azken jardunaldia ustailaren iruan jokatuko da betelun arratsaldeko seietatik aurrera. guitar sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico. El fruto de mi sacrificio, el verso mágico, el precio del ceder simbólico. Mi grupo es sencillez y seriedad en los propósitos. La vida es fluir, como estos pensamientos que tratan de huir de una mente acostumbrada a sufrir. Es mucho tiempo para darle al coco. Llamadme enloquecido, putas, nadie nace loco. Yo persigo lo imposible, describo la belleza con un verso a menudo incorregible, loco por producir impredecible, placer en sus cabezas. Arratxaldeon, saioan berriozar irratian, bi lagun ditugu lantxotegi elkarteko ezitzaileak dira biak, Xavier Sánchez eta Edurne Beltza egunon bioi. Egunon, bai. Gauza bat aurkestera etorri zarete, egiten ari zareten lana ere ezagutu nahi dugu, baina deus baino lehen lantxotegi elkartea, zer den nola sortu zen eta ze helburuak dituen, konta iguzue? Bueno, ba... E, zaharra da, lantxotegi, ze mila beratziuntala logita iruan sortu zen eskola hau, Ba, bueno, ba, eh, asmoa zen hori, ba, berrezarko pertsonen, e, bueno, per, e, tol, bat sortu pues, bueno, zeuden arazoi aurre egiteko, ez? Pues, garai horretan, baziren hainbat arazo, piskatoria aurre egiteko ze arazoak pues, bueno, e, sozialak edo piskat, e, bueno, ba, garai hortako arazoi aurre egiteko, ez? Arazo ba, sozialei aurre egiteko. Ba, pues, hori, ba, paroa eta pixkat horren inguruan, ez? Batez ere, langabeziaren inguruan, orduan, eta eziketaren inguruan. Bai, bueno, gero ere droga kontsumoa, delinkuentzia, eta, bueno, kopizkat ba, hori saiesteko, ere. Orduan hori, eh, tal, eh, pertsona talde horiek e, eh, kartu ziren, eta sortu zuten, e, lantxotegi elkartean. Urte batzuk baditu beraz elkarte honek, dena den zuek sartu berriak zarete, ez da? Zenbat denbora dara mazu elkartean? Ba, iru eta bi urte, ez? Iru bai. eta urte, bai. berri berriak. Eh, orduan ezagutuko bai. ditugu, ba, elkarte honek egin dituen azkeneko proiektuak, eta batez ere, orain daukazuena eskuartean. Bai. Ba, gaur, bueno, gaur egun, hiru hezkuntza programa ditugu lantxete egin. E, eh, badaukago programa bat, amalau, amabost urtekoentzat entzat dela, DBH... Ba, DBH daude, baina, bueno, ba, niztasunaren trataeraren barruan dagoen programa bat da eskolan ez daude gustora, edo eskolak ez ditu euren helburuak betetzen, orduan modu batean edo da, eskola ez baztertzeko, pues bueno, e, olako programetara, ez, etortzen dira, eta badukagu lantxotegin bat, dela hori, malau 15 urtekoentzat. Eta gero ja beste bi programak dira, amasei tik, hogeita bat urteko Hauek baita dira DBH gainditu ez dutenak, ez duten entzat, eta hauetan e, e hauen programa helburua da lanbidean, lanbide batean astea, lanbide baten astapena. E, zeintzu ditugu ba, badaukagu lore zaintza laguntzaileko programa, lore zaintzan ikasten hasten direla, eta bestea da eraikinen oinarrizko mantentze lana. Programa honetan ikasten dutena da ba, zurgintza, e, igaltxeritza, soldadura, ikasten elektrizitatea baita ere, ikasten dutena da pixka bat, ba, eraikin batean, eraikin bat mantentzeak eskatzen dituen balan desberdinak. Bai, beraz, DBH egina ez duten entzat, dira hauek, programa bai. hauek, orduan ze balintzak bete behar ditu ikasleak edo izena ematen duenak? Ba hori, amasei urtetiko, gaita bat urte bitartekoa izatea, eta DBH gainditu gabe edukitzea. Eta gogoa edukitzea, ez Bai, gogoa eta bai, bai. Hauek ez upena dute, programa hauek? kurtso bateko iraupena daukate denek, bai. Ordua izena eman eta hor eh, urte bateko kurtso bat prestakuntza irailetik, irailetik ekainera. Eta bai. gero ez dakit eh, badakizue aurkitu duten lana edo lagundu dien ikaslei edo zenolako emaitzak lortzen dira. Honak, onak eitu atzo eh, anekdota bezala joan ginen arostegi batera, hemen gertu, berrezartik gertu, ba, gula, horre, bueno, egiten ditu gola erosketak eta, eta justo, junginen ikaslekin eta topatu genu, horre eh, mutil bat, eta hori izan zigo, eh, ah, ni esan nintzen, antxotegiko ikaslea. <laughs> bai, anekdotikoa izan, gu ez genuen ezagutzen, baina, bueno, polita izan zen, zegoen ikaslekin, eta, bueno, bos, mantendu zuten nola, ez, elkarrizketa txiki bat. Baina ere, bai, pues, azkenean jende ikasten duena da lanbide, lanbide bat. Orduan, bueno, ba, bai, azkenean bai da, ez? Ez, ez duzu ustene ikasketak eta bueno, azkenean ba sartzen zara, ez? Hola bai, ba toki ezberdinetan ez dakigu, ez du jarraitu bat egiten, ez? Baina bai etortzen direla gure gana edo bizitan eta hola ta bueno, jendea ongi dago. Txigora bera, pues bueno. Beraz kurtxo honen ondoren aukera dute, ezta? Ba lan egiteko eta arlo horretan batez ere lan egiteko. Eta kurtxoan sartuta zenbat ordu egiten dituzte astean edo zenolako dinamika da? Bueno, ba, ordu dira gutxi gora, bueno, beratzitatik ordu biak arte, eta egiten da alde bada e, oinarrizko formakuntza, pues, bueno, pizkate matematika, lenguaia, bai, batez ere, eta gori, eta gero bago beste bat, e, taierra, taierra egiten da, hau da, e, erdi banatua dago, alde batetik oinarrizko formakuntza hori, eta bestaldetik taierra. Batez ere praktikoa da orduan. Bai. Mm aplikatzen da pixkat ere, ez? Formakuntza oinarrizko hori e, sai, eh, bueno, se eh, aplikatzen da pizkat eta tailarren e, edukinei edo bueno. Bai. Ala ere, pues bueno, irakurtzea eta idaztea oso nada, da, ez? Beraientzat ere uno ona edo baleogarria da den, denontzako, ez? Ordun hori ere hori egiten dugu asko, ez? Ba, irakurtzarena eta idaztearena. Eta hori berriozarren bertan fisikoki Non daude bi proiektu hauek? Ba, beira, erekinen oinarrizko mantentzearena, hau da, e, programa zarrena. Eta hau badago herri zarrean, goian. E, lehengo eskola zen eraikuntzan edo hor. Eta, bueno, honek bat, badarama asiratik uste du dela hor. Eta gero bestea, lore zaintzakoa, hasi, urtean hasi ginela, hau dago renferen etxea zarra edo, ez dakila, gazitara, renfe, esaten zaio, bai, zarren, bai. ba, ba hor dago. Eta badaude, invernad, e, eh, negutegiak lehen lorezain, lorezainek erabiltzen zuten, eta hor dago. Ongi da. Eta orain eman dezakete izena parte hartu nahi baldin badute, ez proiektu hauetan. Bai. Noiz bai. arte? Pues badukate, hogeita lau arte. Ekainak hogeita lau da azkeneko eguna. Orduan, enorbaitek nahi badu, zer egin behar du, zer eraman behar du, nora joan behar du? Begira, ba, norbaitek izena man nahi badu, joan barko litzateke herri izarrera gora, edo bestela deitu badaratzi lau zortzi hogeita mar, zero bi Eta arduan, eramango luke e, agiriaren fotokopia bat, eta 2000 eta errenta itorpenaren, errenta itorpena. Eta hau ez balu edukiko, ez, bal, ez bazuen egin, edo ba, ez egitea zertifikatzen duen edo dokumentua, justifikatzen duen dokumentua. Bai. Hori eramatarekin nahiko. Geroan ja bai bete beharko lukeela beste beste matrikula horri bat eta horrela bueno, dokumentu horrekin nahiko. Eta argazkia. Ongi da. Gauza horiek beraz bai. eraman behar ditu izena emateko. Bai. Dena den orain aurre matrikula da. Bai. Gero ja ikusiko duzu zein onartzen dituzuen bai. eta. Bai. Bai, bueno. Bere eskuntzak egiten. Bai. Bai, hori da. gure esku bai. Zuen esku ez dago. Zuek orain bai. horretaz arduratzen zarete, dena den hori da lantxotegi elkarteak egiten duen lanik nagusiena, baina bestelako ekimenetan ere parte hartzen duzue Berriozar herrian konta iguzue. Bai, bueno, ba, hori da lantxotegi elkarte bada. Ordun Berriozarren dago kokatua eta bueno, saiatzen gara hori herrian parte hartzea. Orduan, bueno, pues, e, bueno, pues, jaietan hartzen du parte, ba, egiten ditugu, ba, lehenengo gurean egiten ditugu, bos, e, eh, txorizoak erosatzen ditugu, zerbitzen ditugu, pizka, bueno, pues, ardoa, txorizoa pizka banatu, krosen e, eh, horre ditzen gara, suaitzaren egunean, uh -huh. eta, bueno, e, eta hola bai, pues, partatzen dugu, bueno, pues, eta baita ere, bos, udaletxea, e, udaletxeen e, komisioetan ere, pues, eskuntzan, kulturan eta gazterian. Eta ber, bai. berdintasunean. Hori da. Mm. Eta joan den ostiralean parte hartu zenuten egun osasuntxua egunero bai. izeneko egun horretan mhm. bai. ikasleekin. Estan mhm. bat jarri zenuten, gauza polita izan zen, ez da? Bai, bai, bai zorgarria, oso gustora egon ginen. Bai. Bai, eraman genuen estan edo balkoia, uno, ba, esan barra da egin genuela ikasleekin. Programa bakoitzak, ba, balorezaintzakoek e, eh, loren landaren eta kontua e, eraikinen programekoek ba, egin zuten balkoiaren struktura eta gazteek ba, mosturtekoek egin zituzten ba, zeramikarekin estoak eta margotu eta bai, egin genuen denon artean pixka bat estana montatu. Ederki, bai. hori izan genuen bai, joan den ostiralean ezagutu al izan genuen zein den eh, zuen lana eta zer egiten den programa hoietan, ezta zer egiten duten ikasleek. Hori da. Bai. Ba, besterik ez, Xavier Sánchez, Edurne Beltzan, be, eskerrik asko etortzeagatik eta ongi segi, segi bai. zuen lan horrekin eta nahi duzuen arte bakizue ba, non gauden. Bale, zuei eskerrik asko. Agur. Agur. Sánchez eta Edurne Beltza izan ditugu lantxotegi elkarteko lagunak eta hauek eh, gainera kontatu digute ba joan den ostiralean parte hartu zutela egun osasungarria egunero izeneko egun horretan. Horretaz hitz eginen dugu orain urrengo gonbidatuarekin Ainara Santakiteria dugu gurekin Berriozarko udaleko kultura teknikaria egun ongi etorri. Epa egunon. Tira ba, hoiek izan ziren bertan, baina beste lagun asko ere izan ziren, hor kolektibo eta elkarte asko bildu zirelako, egun horren inguruan, konta iguzu hainara. Bai, bueno, e, egun hau da hori osasuna eta bizitzeko era osasun garriak, eh, proiektu horretan bagaude e, hogeiren bat talde, edo hola, ondo dago. Eta orduan egiten duguna, bueno, egun horretan da e, proiektu hori kalera ateratzen dugun egunean, ez? Jai egun bat da eta egin nahi duguna hor da, pues hori, e, kalera eramatea proiektua hau eta berrezako jendea ba, proiektua ezagutzea, ez? Eta bertan egon ginen e, talde honetako 10 bat talde, ba estan ezberdina jarri zituzten bakoitzak eta hori izan zen jai egun bat. Bai, gainera, hau ospatzen zen beste urte batzuetan, baina aurten berrikuntzekin etorri da. Erran egu ba, hola indarturik eh, lendabiziko urtea izan dela? Bai, egiten genuen zen orain dela e, pasaden urtea eta aurrekoa ere, egiten genuen azen igerilokuetan egin eguna, oez? Eta eh, ateak irekitzen zituzten egunean, ba, e, genuen, pues, egun hori ospatzekoan baina gertatzen zena zen, ba hori, egun polita ateratzen bazela, pues aur guztiak e, e, joaten ziren igeri eta horrela eta dispersio pizka bat <laughs> bat zegoen, ez? Eta orduan, e, pensatu genuen ona, ona izango litzatekeela ba pizka bat aurreratzea, oraindik igerilekoak ez daude irekitak eta egin genuen e, guzki plazan, ez? Eta orduan ja bakarrik bazegoen hori eta orduan jende aldetik ba partizipazio handiagoa egon zen eta jendea bazegoen gehiago jardueretan, ez? Konzentratuta. Beraz egiten duzuen balorazioa positiboa izanen da, noski. Bai, oso positiboa, batez ere hori e, jarduera oso ezberdinak egin zirela, batez ere aurrendako da eta gazteen dako bideratutako eguna da, eta hori oso jarduerak ezberdinak egin ziren, ez? Adibidez, ba, egin zituzten, ba, talo tailer bat, eta gontzen nuna horpilloak ba, hor taloa egiten, eta gero ere jantzuten noski, gero ere egin zituzten e, brotxeta fruten brotxeta batzuk, egon ziren ere aurjolasak, ludotetekak antolatu zituenak, eta gero ere pues eh ze zen eske gauza Eregon zen azkenean ja bukatzeko nunilak eh eh, eh kontoak ere egin zituen ipuin batzu kontatu, eta e, momentu horretan ere bertan beste neska bat ari zen marrazkiak egiten, ez? eta oso polita geratu zen eguna oso bai oso. Orduan gauza berri pilo bat eta berri ozarko jendeak gustura hartu zuen berrikuntza hori eta gustura parte hartu zuen. Bai, oso gustora eta guretzat oso valorazio interesgarri izan zen, ba hori bazeudela aur asko, baina guraso asko ere eta gazte asko joan ziren ere. E, ere pos, gazte batzuk hartu zuten megafonia eta egin zuten horrela improvisatu moduan ba DJ papera eta oso polita izan zen hori. Parte hartze asko egon zelako eta oso ezberdina, ez? Beste egun egunekin horrekin ba aldera ba hori oso, nola parte hartze oso zabala izan zen batez ere. Ba hori izan genuen joan den ostiralean, baina aurrera begira jarriko gara inara eta badira bate ekitaldi donibaneko zuak errate baterako berrezarren ere egiten dira. Bai, bai, donibaneko zuak egiten ditugu, e, eh, normalen egiten dira Euskal Herria plazan, Eta aurten ere beste bi leku jarriko dituzte ba, suak egiteko eta jendeara eramaten du ba, janaria hor bertan egiteko zuetan eta horrela zenolako Dabu. zuak egiten dira hemen, zein da ohitura egiten dagola zute handi bat edo sute desberdin batzuk? Edo... Zute handi bat eta gero beste batzuk zikiak, baina aurten hori beste leku batzuk jartzen badira, ez? E, moldatzen badira hori egiteko, ba, suposatzen dugu egongo direla, pues, zute handi batzuk, ez? Eta hori elkarteak ere parte hartzen dute asko eta kuadrilak eta hori. Toki guztietan bezala, hau hogeita iruan izanen dugu. Hori da, aurten tokatzen da ostegunarekin hogeita iruan. Ostegunean beraz, eta bertan afaldu egiten da, eta Hori da, bai, giroa izaten da. Hori txistorrak eta, hor, eta egiteko gauzak, eta giro, giro polita dago bai. Udako solstizioa ospatzeko. Hori da. Hori alde batetik, eta gero beste kontu bat aipatu nahi duguna, artisau merkatua izanen dela. Bai, egonda, da, eh, entrepresa batetetik eh, proposamen bat, forupasea lekuan, erromez artisau merkatu bat egoteko orduan, eh, Eh, eh, kalkulatzen ditugu ba erraumez ezberdinak egongo direla eta gutxi gora bera hogeiren bat postu daude eta tailer batzuk ere egingo dituzte hasiko dira e, ostiralean hogeita lau uste dut dela eta hogeita zeira arte egongo dira goizez eta ratxaldez artizau postuak hor foru pasealekuan eta zer izanen den hor ikus gai zenolako artizauz lanak ba denetarik egongo da salmenta ere egingo dute eta denetarik egurrar lantzen dutena zeramika egiten dituztena pizka bat denetarik barietatea ere bilatzen da hor Primeran, bakontu hoiek eh, azaltzera etorri zara, Ainara Santakiteria zure bizita izanen dugu beste egunen batean ere. Eskerrik asko. Eh? <laughs> Noski, gonbidatuta zaude, badakizu non gauden, eskerrik asko etortzeagatik eta beste bat arte. Zuei. Sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico. El fruto de mi sacrificio, el verso mágico. El precio del ceder simbólico. Mi grupo es sencillez y seriedad en los propósitos. La vida es fluir, como estos pensamientos que tratan de huir de una mente acostumbrada a sufrir. Es mucho tiempo para darle al coco. Llamadme enloquecido, putas, nadie nace loco. Yo persigo lo imposible. Describo la belleza con un verso, a menudo incorregible. Loco por producir impredecible. Placer en sus cabezas lo siento, buscadores de certezas, mi estilo es increíble. Somos el tiempo que nos queda, la vieja búsqueda, la nueva prueba. Yo tampoco sé vivir, estoy improvisando, pues cada uno tiene que ir tirando a su manera. Hay quien se desespera, verás, el tiempo, a veces amigo del hombre, todo lo deja atrás. En la carrera la fatiga es normal, por eso hay que parar a respirar. Mira, al final es para todos igual, y así mi grupo es otoño de MCs, Amarga Bilis, Javad, maestro del psicoanálisis. Convoco a mi público a la catarsis. Un nuevo verso brota bajo el sol y es la culminación de mi crisis. Traigo bombones y el licor de rigor. Yo aún sostengo el micro con formidable vigor. Quiero ser el motor, gordo compositor y conservar el esplendor clandestino de un grafitero. Pero conocen mi cara y si yo te contaras la cosa más rara, yo soy un simple mensajero de la palabra vivida y del error. Recuerdo haber rimado para ahuyentar el dolor, pero hoy rapeo por el premio de oírme. Ya hice muchas letras ayer y no me curé, jamás pisé se firme. Ahora solo intento divertirme y dejar brillante fama antes de irme. Tan solo dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Ah, dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Que no estaban muertos, joder, estaban de parranda. Violadores del verso siempre fue la banda. Nos echaban en falta y eso era la única manera de alimentarnos el alma sabiendo que la peña espera algo más de lo nuestro. Traemos la ciencia en los textos, las mismas caras, los mismos gestos. Mira tú, mi energía en qué coño se transforma. Yo debo ser un caprichoso cuando lo hago de esta forma. Donde van triunfan, suena fantástico. Mi nombre en la boca de un fan. Si se oyen gritos, salimos por la puerta de atrás de los garitos. Otros suelen fliparlo y eso se tiene que vivir para contarlo. Pero lo admirable no es está en lo que vivo, está en lo que cuento. Aprendí que aquí y ahora es el momento, que echarse una novia es un gran invento y que cada vez más el hip hop exige sentimiento. Somos universales, pero andamos como el resto de los mortales, ocultando nuestros miedos. Parece que no, pero las guapas también se tiran pedos. También los listos sumamos con los dedos. Vivir para contarlo es la ley, te lo recuerdo tantas veces como pulses el play. gurekin, Goñi, egunon eta Esker. Bueno, oso urte berezia da, zuentzat, eskolako hogeita bosgarren urte urren ospatzen ari zaretelako, konta iguzu, Fermin. Bai, bai, urte garrantzitsu bako guretzat, bai. Ezan ditugu ospakizun pila bat bai, e, urtean zehar eta gustora bilik gara urte osoan. Zema denbora dara mazuzuk hemengo musika eskolan? Ba, <laughs> gandien mendeko laro gaitan abian, hasi nintzen. Beraz urtea. Bai, bai, badara mat urte pila bat, bai. Eta zuzendari bezala da nire hirugarren urtea. Beraz, hasiera hasieratik ez? Ez zaude? Ez, asiera hasieratik ez. Hasieran e, irakasle batekin hasi ziren, Jose Germán Anton, eta bere hasi ziren, ba, e, gero, e, eta jende gehiago hartzen, hasi ziren gero pianoarekin, Jose Luis Lurirekin, eta, bueno, gutxinaka, gutxinaka, hasi ziren jende, e, batez ere musikatresnak hartzen, ez? Ba, Gero eta gehiago. Beraz, eh, horrela izan zen pixka bat sorrera, ez da? Hori da, bai. Eta gero zen olako evoluzioa izan du, hogeita bost urte hauetan? Bai, e, eh, baten, esaten duten bezala, Jose Germanen, Jose German Antonen kontu bat izan zen, eta berak hasi zen bere kabuz egiten. Baina bere ala, bere uzarko udaletxea, ba, interesatu zen, eta hasi, bera arduratu zen eskolataz, eta ordonez gerozteia, e, udaletxeko eskola da. Jose Germanek eh, sekulako lana egin du, ez da? Bai, bai, bai. Horretan. Aipatzekoa bai. Gorko kontzertuan eh Jose Germani abildi bat egin behar dio udaletxeak eta e, musika eskolak. Beraz, eh, gaur horrela ospatuko duzuek, gaur izanen duzu ekitaldirik nagusiena izan dituzue, beste kontzertu batzuk, beste ekitaldi batzuk, hogeita bosgarren urte hau ospatzeko, baina gaurkoa izanen da nagusiena eta omenaldiarena. Bai, gorko kontzertua benetan garrantzitsua da guretzat eskolanentzako eta gaur da jaz, azken, azken kontzertua eta honekin jartzen dugu ja punto finala. Bai, bai. zein nolako kontzertua izanen den gaur, konta iguzu, zer izanen dugun? Ba, asierat, baten, jo behar dute eskolako talde guztiak. E, eta badugu gola e, e, gai bat dela pelikulen musika. Egin behar dugu banda sonarak jo. Eta orduan e, talde bakoitzak joko, joko ditu pare bat kanta eta ala ingo dugu. Baina bukatuko dugu denak elkarrekin kanta bat egiten. Eta beraz izango egera berrun bat persona estenatokian batera. Berreun pertsona sartuko zarete hor. Bueno, Denak sartzen zarete? Bai, bai, bai, justo, justo bile geren saiotan, eta baina bai, bai, sartuko gara, bai. Adin guztietako jendea ikusiko dugu hor? Bai, e, azkenean aur txikienak ez dute egin behar beste guztiarekin betera, baina egin behar beraiek ere kanta bat egin behar dute, lau, bos, sei eta zazpirtekoak, eta horiek ere bai egiten dute kantatxo bat, eta beste guztiak batera egiten dute beste bat. Zenbat denbora dara mazue kontzertu berezi hau prestatzen? Bu, ba, egu beretatik eh, gutxienez. Eta pensatzen eta prestatzen antolatzen ja kurso osoa dara mago. Eta nork aukeratu ditu abestiak errepertorioa eta nola izan da prozesu guztia? Bueno, hori izan da pixko bateri irakasleen eh, kontua ez, eh, talde bakoitza badu bere zuzendaria eskolako irakasle bat eta horrek aukeratu ditu kantak eta horrela guztion artean bai. gutxi gora bera. Batzutan ez da, erresa, ze talde, taldeak ez dira ba, sortzen da talde bat dugun jendearekin, ordan eh, aurkitzea hola moldaketa bat eh, akordio gitarra, bueno, talde pixkat eh, bereziak ateratzen dira, eta ez da resa, moldatu behar dira idakasleak bukatzen dute moldatzen eta. Kontzertu handi hori beraz gaur izanen da zein ordutan? Zazpitarritan. Mendialdean, ez da musika eskolan mendialdean baizik. Erango areto nagusian, Eh, hemen guatxekia gelditzen digun eta espero dugu betetzea, seireun pertsona jotea. Seireun pertsona sartzen dira hor, bai. mundialdean. Bai. Bueno, erronka handia da. Bai, bai, bai. Badugu abantai handi bat, eta da, nola txikiak, aurri txikia jaten diren, ba, oien gurasoak beti jaten dira gurasoak, aitonak, amonak, izebak, bai, bai. eta hori beti laguntzen du guzi guztiak joaten bai, dira eta bai. seguro horrek betetzen duela aretoa beti bai. gertatzen da hori ba hori izanen da mendi aldean baina zu komentatu duzun bezala hor berriz musika eskolan ere baduzue areto bat hor zen bat jende sartzen da eunda laro gai eunda pertsona bai oso egokia da hola bere zarko e, hola e, kultura osak prestatzeko ez, dugu bakarrik musika eskolako e, Eh, kontzertuak eta antolatzen badi, egiten dira, e, eh, zera, kulturako kontu guztiak horre egiten dira, eta oso ongi dago. Gaur egun ezenolako egoeratan dagoen musika eskola ere aipatu nahiko genuke, ez da? Hor, urte hauetan alde horretatik ere aldaketa izan dira. Bai, bai, bai. Gutxinaka, gutxinaka, gero eta ikasle gehiagokin. Eta iaz e, izan genuen topea, e, arte izan dugun kopuru ondiena, e, irureun da mar, bat Ba, gutxi gora Eta urten, bildurrez ginen nola krisia dela eta ja nola izango zen matrikularen kontua, baina oso ongi eta izango du ez dugu horrein kontuak katera baina gutxi gora bera berdinak izango ditugu. Bai, beraz topea berriro. Bai, bai, bai. Zenbat eh, da hori, zenbat ikasle? Irureunda berrogeita mar bat Esko dira. Berrezaren bederatzen mila person inguru daude eta irureun da berroketan marrik izatea asko Bai. Asko da. berriozarkoa izan behar duzu horre izena emateko edo zenolako baldintzak bete behar dira? azken urtetan e, badago, badago eh, akordu bat zera, berriozar eta berrioplanoren artean eta berrio, berrioplanoko zera, e, ikasleak, ikasleak ere etortzen dira baldintza berdinetan. Bai. bai horiek ere etortzen dira eta osotara, ba, kopuru hori komentatu duzuna, orduan eh, zer egin behar du pertsona batek ikasi nahi baldin badu berrizarko musika eskolan. Ja, hortarako berandu berandu gabiltza. Bai, bai, da pasada mastean izan genuen zea e, matrikulazio ba, bukatu zen epea ta bai. datorren urterako orduan. Bueno, baten bat agertzen bali oraindik ere hartuko gara. Bueno, bueno, orduan adientzun. Berriozarko Berriozar irratiko entzulei erranen diogu azken orduan baldin badabiltza oraindik aukera badutela, Berriozarko musika eskolara joateko eta zer egin behar da, zenbat ordaintzen da, zen nolako baldintzak dira. Eh, matrikula egiteko, bueno, ana bete behar duzu ba, ba papertxo bat, e, eh, ordaintzen dira urtean 500 euro egiten badazu musika tresna eta musika izkuntza eta aldeak eta eta e, txikientzat e, ni zoritzen hori, baina berreun inguru, berreun baino pixkat gehiago, gutxiago gustu dela. Bai, komentatu duzu zenbat ikasle dauden, baina hoien artean badira umeak, badira helduak denetari dago? Bai, bai, bai. Hemengo eskolak badu berezitasun bat eta da el, elduak ere, bueno, e, musika eskola guztietan eh, joaten dira helduak, ez? Baina hemen badugu gola beste tokitan baino gehiago. Eta gainera badugu hola e, talde bereziak musika hizkuntza egiteko helduentzat. Hori da, badago jendea, jende heldua, ba ezak izen bat urteekin, ba solfeoa ikasten hasten dena edo ba. bibolina edo ni bai, bai, bai, bai, bai. Bai, Olakoak badituzue, bai, bai, bai, jende animatzen da. Eta bai. gero, bueno, azakit komentatu ere horre musika eskolan dagoen mugimendua, horra abez batza ere elkartzen da, badira bestelako... Bueno, musika eskolan Berez musika eskola dena, ba, ba, hor dira klaseak eta irakasleak, eta baina e, musika eskolan, eh, eh, zea, etxean, nola esateko, hor, saiatzen du berriozareko bandak, e, berriozareko fanfarrea, bersolariak, e, ba, abez batza, badago ere jende gehiago hor musika, musika eskolaren inguruan. Igual ez dela musika eskolako jendea, baina hor, hor inguruan daudenak. Bai, eta horrek erran nahi du berriozarren badagola mugimendu musikala. Bai, bai, bai. Hori ere, aipatu nuke, e, da eskolan, e, musika, berriozarko musika eskolaren ezaugarri bat da, harreman handia dagola musika eskolan eta harrien artean. Ba, festetan jotzerakoan, edo eh, ba, ba, ba, lentzeroan, edo harreman handia dagola. Eta ni pensatzen dut, Ba, ba, zer esango dut, ba, ez zuzen dari ezan da, baina eh, harreman e, hori, osea, jendeak ere, berrezarko jendeak oso estiman daukala musika eskola. Ni beste musika eskoletan lan egin dut, eta ez besteetan, beste tokitan alakoa ikusi. Eta hemen, beste. Bai, hemen berriozaren bai, bai, bai. bai, Oso ongi, beraz, e, ikusten dugunez, pozik zaude, hor, Bai. bai. Berrizarko musika eskolan zuzendaritzan eta bukatzeko Fermin ba gogoratuko dugu berriro ere gaur dela kontzertu handi hori Arratsaldeko 7 herrietan eta Mendialdean izanen da. Mendialdean bai. Berki Fermin goini eskerrik asko benetan etortzeagatik Berriozar irratira eta beste bat arte nahi duzun arte agur. Agur bai. agenda kontu batzuk aipatuko ditugu orain gaur musika eskolaren kontzertua izanen dela, hori aipatu dugu Fermin Goñirekin orentxe bertan, baina beste deialdi batzuk ere egin nahi ditugu errate baterako. Amargarren argazki leiaketa irudi bat bazterkeriatik berdintasunera. Argazkiak aurkezteko epea zabalik, 2008ko maiatzaren amaseian zabaldu zuten epea, ekainaren hogeita laura arte. Aurkezteko lekua eta orduak berriozarko udaleko auzo bulegoan, Goizeko sortzi terdietatik, eguerdiko ordu bat terdietara, behin lehiak eta bukatuta argazki guztiak berrio zarko udaletxeko kulturgunean. Erakutsiko dira, 2000 ko abuztuaren amaseitik hogeita maikara. Muzik ekainaren hogeita hamar arte bestalde eska daitezke bi mila hamar bi mila hamaika ikasturtean egindako euskara ikastaroak finantzatzeko bekak bigarren deialdia da hau berriozarko udalak beken deialdia egin zuen euskara ikasteak sortzen duen gastua batean finantzatzeko eta informazio gehiago nahi baldin baduzu edo interesatuta baldin bazaudete euskara zerbitzura jo dezakezue bederatzi lau zortzi bost bederatzi telefono zenbakira deituta. Thank you. Eta bukatzeko datorren asteburuari begira aipatuko dugu txirrindularen eguna ospatuko dela datorren igandean bertan berriozarko txirrindula taldeak antolaturik. Joan den astelenetik ekainaren hogeita bostera argazki erakusketa dago ikusgai, txirrindularen egunak amar urte bete dituelako eta amar urte hauetako irudiak bildu dituzte erakusketa horretan joan nahi baldin baduzue ikustera, hortxe daude argazki erakusketa eta ikusentzunezkoa da gainera, astelenetik ostiralera arratsaldeko bostetatik bederatzietara eta larun batean arratsaldeko bostetatik zazpietara zabalik dago. Igandean beraz hor txirrindularen egun handia ospatuko da, goizeko amarter erdietan gelditu dira horre guzki plazan bertan txirrindula martxa egiteko, izena eman behar da parte hartu nahi baldin baduzue, iru euro ordaindu behar dira, hori beraz parte hartu nahi baldin baduzue, datorren igandean txirrindularen egun horretan. Ba, besterik ez entzule hau izan da gure gaurko berrion saioa gogoratu datorren ostiralean bueltatuko garela datorren ostiralean aitzane kastillo izanen da zuekin erderazko berrion saioa eginen dugu gogoratu astelen eta ostiraletan erderaz egiten dugula gaztelaniaz egiten dugula astiazkenetan euskeraz eta gogoratu ere ba denak entzun nahi baldin badituzue eguzkiplaza.net webgunean dituzuela entzungai Eskerrik asko zuen harretarengatik datorren aste azkenean hemen izanen gara euskerazko berri on saioa egiteko prest ongizan bitartean. Aio. Aio.